Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում շնորհակալություն բժիշկ վերնագրով հաղորդումը Կարեն Դավթյանի մասին։ Բարեկամներ վերջերս Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը մի նամակ ստացավ։ Նամակի հեղինակը Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղի վաստակաշատ ուշչուհի Աղավնի Դանիելյանն է։ Պարզվեց, որ թոշակառու ուշչուհին ոտքի ծանր կոտրվածքով տեղափոխվել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Չի պատկերացնում, որ կարող էի նորից քայլել հրաշք կատարվեց։ Երիտասարդ բժիշկ Կարեն Դավթյանը կատարեց փայլուն վիրահատություն, ասում է նամակի հերինակը։ Կարենդավությանը հաճախ է եղել առողջություն հաղորդաշարի հյուրը, ասել է թե մերուն կնդիրները քաջացանոթ են բժշկին, սակայն չկատարել վաստակաշատ ուշչուհու խնդրանքը եւ նորից չպատմել շնորհալի բժշկի մասին չէի կարող։ Ես երթաշինից եմ Մարտոնի շրջանում, պատերազմել էր 41 թվականին հայիս մեկնալանդը, նացալն երեք աղջկեր, մամաս պահլա մեծացրան Վերջապես ես ամուսնացել եմ ընտանիքին կազմել երեխաների ունեցել։ Իմ ինքնը լավ յոլակին ես։ Դիհասի դեպքը պատահավա։ Մասնագիտությամբ դուք ես մանկավար։ Քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեք։ 40։ 40 տարի աշխատել եք Բերթաշենում։ Իսկ 16 տարի անընդհատ ես աշխատում եմ կողմտեսչում, ամեն աշխատանք։ Գյուղում, հա, ձեր գյուղում։ Եվ ծխախոտ, գող, հի, եւ բանջարաբույ, ինչ գործ։ Այժմ ում հետ եք ապրում։ Մենակ։ Մենակ եք։ Ինչպես պատահեց դեպքը, երբ հայտնվեցիք <laughs> հանրապետական հիվանդանոցում։ Ուզում էի որ քնում։ Ձերքս էսպես մեկնեցի ու ընկա։ Եվ ով բերեց ձեզ հանրապետական Մարտունի բերեցին, դեռ ասացին որ պետք է գնալ Ստեփանակեր։ Եկ աստեղ շատ սիրալի, շատ լավ, վիրահատական բաժանմունքի բոլոր աշխատակիցներից շատ գոհում, չտեսնված լավ, սպասարկում, ամեն ինչ լավ, դե բժիշկն էլ կարող ինչ ասեմ, թե ինչքան հոգ ապտարել։ Ով է, ու մասին եք ուզում ասել։ Կարեն Դավիթյան։ Ինչ արել Կարեն։ Գուցե սոսկ իր պարտականություններն է կատարել։ Ինչու եք այդքան հուզվել, ինչու եք այդքան ջերմությամբ լցվել։ Ինչ է արել առանձնապես։ Իրան պարտականություններն է կատարել, բայց երկու ձևի պարտականություն կա։ Ինչ հոգատարության պակատարն զգացվալավի սրտան։ Փաստորեն այսօր արդեն պիտի դուրս գրվի։ Ինչ եք մաղթում բժշկին, ինչ կարող եք ասել։ Երկարակիցություն, երջանիկ կյանք, աշխարհը ստակեն բուրճը լավ լավ, բին երկա, ցանկանում ես յուրը։ Ապրիլյան ճակատագրական օրերին Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից Ամիրջանյանների ընտանիքի անդամները ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Եվ երբ Եփրաքսիա Մորաքույրն իմացավ այցից պատճառը, ամիջապես ընկերացավ ինձ։ Պարզվեց, որ նա նույնպես հարմար առիթի էր սպասում, որ เป զի իր սրտի խոսքն ասի սիրված բժշկի մասին։ Մուրաքուր Եփրաքսիա, ինչու եք այստեղ։ Ինչից եք բողոք։ Բողոք չունեմ, ստե գյուղը կրակ են տվել, թորքերը թալիշը։ Սեսեր կորախանե հա։ Թեվի մե գոլը կավեջ, ստայր փորնա օպերացիա եները։ Դուք բոլորը թալիշ գյուղից եք։ Հա, իրաս մերն եմ, իրաս ես եմ պահում ստանդերն դերո ջուա չունեմ եկող հերրի են խոխել։ Հա, մի լացեք, մի լացեք։ Լայս չեմ մնում իմ բժիշկը, շատ լավ տղա է։ Հա, ուրիշ հանգե սրխեն հետ հուքիատո։ Մեզ երկորը տնանք հինչեր դույս գիրվենք, են Էլենա տարել, որ ասմա հալա թազադան այկստանել պիտենք տղկա կարենք։ Դուք պատերազմի ժամանակ եք վիրավորվել։ Հա, տանան դույս գալիս, ալավ, ալավ, մի հետ ելա դույս ենք եկել։ Են վաղտ երկու տարի թորքերը մնացել եմ մեջին, բայց մհե, քշեր որ ժամ երիք համ 4 ամինքից աշխատած սկսեցին կարմչինք վար դերան դե գլխվերենք տվել գլխվերեցինք հել շշեք հել տոնք անդուես քրյատա տակոլոր ստեղեն Ինչ բուժողություն եք ստացել։ Հիմա լավ եք ձեզ զգում։ Լավ են հիմա։ Կսիլել չի է, մադաղի սակուրը առած խնդրվել ու կապել աստեղը վար թե ոպոչկա։ Դու ինչի մասի ես խոսում։ հա, Հիմա արդեն լավ է, իրեն լավ է։ Դե իրան լավ է նա որ ցերքն է հակախին գազ մեժղոլնի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ հա, Իսկ ձեր տղային եփրաքսիա մորակը դարձյալ համապատասխան բուժողություն ստացավ։ հա, Բժիշկ Դավթյանը ամեն ինչ։ Չէ, Դավթյանը չի լինի։ Հա։ Արստամյանն էլ։ հա, Բայց ստացավ բուժող։ Լավ, լավ, լավ, օրե կանքում են, մայում քրում։ Որն է բժշկի հաջողության գաղտնիքը, չէ՞ որ միայն լավ մասնագետ լինելը քիչ է։ Շատ լավ տղա է, շատ հիանալի բժիշկ է։ Դուք աշխատում եք ճանաչված սիրված բժշկի հետ, Կարեն Դավթյանի հետ։ Այո։ Ինչու են այսքան շատ լավ խոսում նրա մասին։ Որն է շատ լավն է աշխատանքի գաղտնիքը։ Հա, գաղտնիքը չգիտեմ, բայց շատ լավն է։ Առանձնապես ինչով է ինքը տարբերվում։ Չի տարբերվում, ոչ մեկից չի տարբերվում։ Հա, բայց բայց շատ լավն է, շատ լավ բժիշկ է։ Ինչքան ժամանակ է որ նրա հետ աշխատում եք։ 3 տարի։ Եվ գողում ես Բուշկույր Արինա Դանիելյանը երկար տարիներ է ինչ աշխատում է Կարեն Դավթյանի հետ։ Արինա, այսօր մենք այստեղ ենք Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը ստեղծագործական խումբը եկել է ձեզ մոտ մի հիվանդի խնդրանքով, առաջարկով, պատվերով այդ կինը ուզում է իր շնորհակալությունը հայտնել Բժիշկ Դավթյանին։ Ինչքան ժամանակ է դուք աշխատում եք բժշկի հետ։ Ինչպիսի ազնվորություն է։ Լավ, լավ ազնվորություն է։ 32 տարի այստեղ դրասապետական բաժանմունքի բժքույր եմ։ Դավթյանի հետ ինչքան ժամանակ է որ աշխատում եք։ Շատ տարիներ, շատ տարիներ։ Որն է նրա հաջողության գաղտնիքը։ Ինչու են այսքան շատ շնորհակալություն հայտնում, խելունք, շատ ամեն ձևի լավ է։ Թե իվադների նկատմամբ, թե բժքույրի նկատմամբ, թե բոլոր ազնագազմի բոլորին սիրում են, հարգում են։ Ձեր աշխատանքը բնականաբար բարդ աշխատանք է, որովհետև ձեզ վստահված է ամենաթանկը կյանքում մարդկային կյանքեր։ Եղել են ընդհարումներ բժշկի հետ, եղել են դժվարություններ, ինչպես է հաղթահարել ամեն ամենին։ Մենք բժշկի հետ ոչ մի դժվարություն չենք հանդիպում։ Մենք մեր գործը սիրում ենք, մեր գործը որ բժիշկ ասում է, սիրով կատարում ենք եւ վերջին զրուցակիցս, ինչպես ասում են, օրվա մեղավորն է՝ բժիշկ Կարեն Դավթյանը։ Բժիշկ Դավթյան, ինչպես կարողացաք հաղթահարել ապրիլյան այն դժվարին օրերը եւ օր առաջ ժամ առաջ նորից մի ազատամարտիկ ուղարկել ռազմի դաշտ, որովհետեւ մարտադաշտում մեկն էլ զինվոր է։ Ասեմ, որ հենց եթե ամեն մեկը իր ոլորտ ունի, իր պատերազմ ունի, իր պատերազմի դաշտ ունի։ Եթե զինվորը կռվում է հրամատում, կա նաև թիկուն, կա նաև բժշկություն, ամեն մեկ իր գործն է անում։ Երևի սա կուզենային 80-80%-ը, որ սա լինեն հրամատում, բայց եթե սա լինեն հրամատում, թիկունքը կլինի անապահով։ Ամեն մեկ իր գործը պետք է անի, իր լոման պետք է ներդնի, որպեսզի հաղթանակը ավելի մոտեցնի։ Բժիշկներն էլ իրենց պատերազմի դաշտ ունեն, իրենք կռվում են կյանքի եւ մահվան հետ։ Պայքարում են մահվան դեմ, որպեսզի կյանք ապարգևեն զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքն նվիրում, իրենց արյունն են թափում մեր հայոց հողի համար։ Բանդավցյան Արցախյան այն ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը քաջացանոթ է ձեզ։ Դուք նույնպես լավ եք ճանաչում մեր ունկնդիրներին, ինչու որովհետև բազմիցս եք եղել։ Իմ հաղորդումների հյուրը տարբեր առիթներով ենք մենք հանդիպել։ Այս անգամ մի տարեցքին, ով հուսահատ վիճակում Աղամ Դանիելյանը հայտնվեց այստեղ եւ ես ներկա եղա ձեր շրջայցին, արդեն ապակինվել է վաղը դուրս կգրվի, այո։ Այո, այո, վաղը արդեն վաղը արդեն այդ վերադական վերքի կարերը կհանվեն, ինքը կգնա, ինքը հիմա քայլում է, վերադարձել է նորմալ իր կյանքին կարելի ասել։ 10 քանի տարի առաջ այդ նոր նոր սկսել են վիրատությունը անել, դե այդ վիրատությունները Ղարաբաղում չէին անում։ Հիմա վիրահատվել է Տիկին աղա։ Այո, վիրահատվել է եւ իրա մոտ ազդրվոսկրի վզիկի կոտրվածքեր, որը ընդհանրապես 50 տարեկանից բարձր մարդկանց մոտ այդ կոտրվածքը չի սերտաճում, միայն ելքը դա վիրահատությունն է եւ դա գլխիկի տեղադրում են արեստական ընդոպրոտեզ։ Տեղադրվածը ինքը արդեն քայլում է կարևորապես նոր հոդով այս նոր սարքավորումները, պարոն Դավթյան, աշխարհի համար նորություն չեն։ Նորություն չեն։ Մեզ համար են նորությունը մենք դեռ սկսել ենք հին հիվանդանություն կատարել, միջև ինձ բժիշկները անում էին վիրատությունը սկսել էին, ադամյանաշոտներ սկսել միջև ինձ անելը, հետո սովորական վիրատություն արդեն մեզ համար դարձավ էլի։ Ուղղակի խնդիրը նա է, որ այդ էնդոպրոթեզները ինքը այդ սարքը ինքը թանկ սարք է եւ պետությունը եւ առողջապահության նախարարությունը ի վիճակի չգնել, դե ստիպված է գնել արդեն հենց հիվանդի հարազատը կամ հիվանդը։ Իսկ վիրատությունը արդեն դարել է ոնց որ սովորական վիրա գոյատություն։ Կոնդակցիան լավ բժիշկը յուրաքանչյուր լավ մասնակեր դերևս լավ ազնվորություն չի կարող համարվել, եթե նրա աշխատանքի արդյունքները չեն գնահատվում Որն է ձեր այսքան ջերմության, այսքան սիրո համակրանքի, բարի խոսքերի գաղտնիքը Ինչ է, մեր շատ երջանկահիշատակ բժշկուհի մայրիկն է ձեզ այսպես դասիրակել։ Երևի թե հա, 90%-ը երևի գործոնն է։ Հիմա պետք է առաջինը գործը սիրի։ Եթե սիրով չես մոտիկանում, ինչքան էլ լավ մարդ լինես, ինչքան էլ լավ մասնագետ լինես, եթե գործը չես սիրում, երևի գործը լավ չի ստացվի։ 3 տարեկանից եմ երազել բժիշկ դառնալ, միշտ երազում եմ երբ կլինի դանակը վերցնեմ ու մեկին վիրահատեմ։ Դա մանկուց երազանքն է, որը իրականացավ մեզ մի հատ պրոֆեսոր ունենք, դասախոս միշտ ասում է, ես կարամ այս փայտից մասնագետ պատրաստեմ, բայց մարդ չեմ կարողանա պատրաստել։ Երևի մարդկային գործընթացը ուշկության մեջ ամենագլխավոր գործոններից մեկն է։ Եթե 3 տարեկանից երազել եք, այսօր բնականաբար արդեն չեք էլ հոգնում այսքան շատ վիրահատություններից, դարձյալ ձեզ սպասում է այսօրվա հիվանդը, իդեպ ինչ վիրահատություն պիտի կատարի։ Անրակ ոսկրի կոտրվածք է տղամարդ, որը ընկել է գյուղում, գյուղ Այգեստանում, ջարդել անրակ ոսկո ոսկորը երևի հեսա արդեն կսկսենք իրադությունը մետաղյան հատուկ սարքերով կկպցնենք այդ ոսկորը այդ որ ասացիք մարդկային գործոնը մարդկային գործոնը շատ կարևոր գործոն է ես երևի թե ֆիզիկապես հոգնում եմ բայց դա ինձ հաճույք է պատճառում կարամ վիրահատել անընդհատ անընդհատ բայց հոգեպես հոգնածությունը ինձ վրա շատ է ազդում հենց բացասական երևույթներ կան առողջապահության բժշկության մեջ դա ավելի շատ է ինձ հոգնեցնում քան ֆիզիկապես կարող եմ 10 վիրացուն անել օրը բայց չհոգնել բայց հոգեպես բացասական ազդակները ցանկացած բժշկի վրա ավելի շատ են ազդում, եթե ասեմ, ասում են ֆիզիկապես հոգ հոգ ֆիզիկապես չեք հոգնում, հոգեպես եք հոգնում։ Ցավոք սրտի չենք կարող մենք դրանք վանել, ու թող լինեն ձեզ նման լավ մարդիկ, լավ մասնագետներ, լավ առիթներ, ասեմ, որ ոչ միայն Տիկին աղավնու հետ զրուցեցի, մի այնպիսի ընտանիքի հետ հանդիպեցի, երբ Թալիշից գրեթե վիրավորված կես մարդ դարած, դարձյալ դուք եք այնտեղ բուժող բժիշկը, ես նրանց հետ էլ զրուցեցի Եփրաքսիա Մորաքրոջ հետ, որը չգիտի թե ինչ բարերով արտահայտի։ Միշտ այդպես եղեք։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե իր հնարավորության սահմաններով 50%-ը կատարի, 50%-ը ոչ ավել, երևի ամեն ինչ իր տեղում է։ Շնորհակալություն։ Հրաժեշտից առաջ սեղմեցի սիրված բժշկի ձեռքը, մաղթելով, որ երկնայինը ավելի ու ավելի զորացնի նրա ձեռքերի ուժը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք Շնորհակալություն բժիշկ Վերնագրով հաղորդումը Կարեն Դավթյանի մասին։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչ գույներով է նկարում երեխան հոգեբանության գաղտնիքները։ Կարևորը ոչ միայն այն է, թե երեխան ինչ է նկարում, այլև այն, թե ինչ գույներով է նկարում։ Նախընտրած գույնը վկայում է երեխայի հոգեկան վիճակը, նրա բնավորության, շրջապատի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի աշխարհընկալման մասին։ Կարմիր գույնը նախընտրող երեխաները ակտիվ ու զգացմունքային են։ Ոմանք նաև անհամբեր են ու դյուրաբորբոք։ Վարդագույնը երեխաները, ովքեր սիրում են վարդագույնով նկարել, սովորաբար շրջապատի մարդկանցից մեծ կախվածություն ունեն։ Նման փոքրիկներին նեղացնելը շատ հեշտ է։ Կապույտ։ Կապույտ գույնը նախընտրող երեխաները հանգիստ են, մի փոքր էլ ինքնամփոփ։ Հաճախ երկչոտ են, մի քիչ դանդաղկոտ, բայց այս փոքրիկների մեջ թաքնված է անսպառ սիրո ուժ ու նվիրվածություն։ Երկնագույն Այս գույնն ընտրում են երասկոտ փոքրիկները։ Երկնագույնով հաճախ նկարում են բարեկեցիկ ընտանիքների երեխաները, ովքեր սիրո եւ ուշադրության պակաս չեն զգում։ Նրանք երջանիկ են ու անհոգ կանաչ։ Հոգեբանները այն կարծիքին են, որ կանաչ գույնը նախընտրող երեխաները մայրական սիրո կարիք ունեն։ Նման երեխաների հանդեպ հատուկ մոտեցում է պետք։ Նրանք ինքնամփոփ են, Դեղին, դեղինգույնը նախընտրող փոքրիկները սովորաբար շատ հարուստ երևակայություն ունեն։ Նրանք ստեղծագործող երեխաներ են, ովքեր շատ հանգիստ են վերաբերվում այն դեպքերին, երբ պետք է երկար ժամանակ տանը մենակ մնան։ Նարնջագույն, երբեմն դժվար է լինում կանխագուշակել, թե ինչ կարող է անել նարնջագույն երեխան այս կամ այն իրավիճակում՝ լացել թե ծիծաղել։ Այս փոքրիկները ծիծաղաշարժ են, ուրախ, բայց հաճախ նաև դյուրաբորբոք, փորձելով նրանց պարտադրել սեփական կանոնները, մեծահասակները հաճախ բախվում են չհասկանալու պատին։ Մանուշակագույն այս երեխաները աչքի են ընկնում նրբագեղությամբ, նրանք հիանալի ճաշակ ունեն, կարողանում են իրենց դրսևորել, մանկուց գիտեն ինչպես իրենց ճիշտ պահել։ Շականակագույն շատ հաճախ շականակագույնն ընտրում են այն փոքրիկները, ովքեր զրկված են ինչ-որ բանից, հնարավոր է որ նրանք թույլ առողջություն ունեն, գուցե եւ ընկերներ չունեն, կամ էլ ծնողները բավարար չափով ուշադրություն չեն դարձնում նրանց Բայց սև, եթե երեխան իր նկարները ներկում է սև մատիտով, դա ահազանգ է, որ փոքրիկը ստրես է տանում կամ դեպրեսիայի մեջ է։ Նրան անհրաժեշտ է մեծերի օգնությունը, գուցե նաև հոգեբանի։ Thank you. Բարգամներ, դուք լսեցիք ինչ գույներով են նկարում երեխան։ Վերնագրով հրապարակումը հեղինակ Մարո Գաբրելյան, առողջապահության լրատու, պաշտոնաթերթից։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադերդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։